Noeli nziza kuba yemera abatwumviriza mwese tuhaye ikaze muri ano makuru hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira bamwe mu banyagihugu mu gisagara Ca bujumbura bavuga ko batahimbaje neza umunsi mukuru wa Noel bivuye ahanini ku bukene bw'igitoro turabashikana no kumugwa mukuru wa politike gitega ikarusi babona ko iyi minsi mikuru ishyitse ibiciro biri ku rugero batari bamenyereye ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi obera kigiye kugiranira amasezerano no mashasha n'abakorera mu masoko ku bijanye n'amafaranga abadandaza barihira ibibanza bakoreramwo murumva umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta abakenguza amateka Burundi basanga ubwinshi bw'abanyeshure aho usanga bicara nabi ubumenyi buke buranga abigisha bamwe bamwe biri mu byatituye akanovera k'indero mu mashuri tubafitiye na bucana ayandi y'inkino tuvuga zimwe mu ntamba ntambamyi hanze urukino rw'umupira w'amaguru mu bigeme mu burundi François akimana ari muhinga bw'ibyuma sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro twongeye kubaha ikaze muri ano makuru bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya bujumbura bavuga ko imyiteguro y'umunsi mukuru wa Noel itagenze neza nk'uko bahora bahimbaza iminsi mikuru irangiza umwaka ubukene bw'igitoro buri mu gihugu ngo akaba ari bwo buri ko buratera intambamyi basaba leta gutorera umuti urama ikibazo cy'igitoro noheli urabona ko ubukene bwateye kandi kera wari umunsi mukuru cyane ukomeye ibintu bikiriho baragana bagasoma bakava mu muhana umwe baja mu wundi rero noneho noheli yasumba bonani ubu rero byarahindutse mbwa gusa icyo twibuka twibuka ivuka ry'umukama umwaka simoni nyine bizogenda iminsi baba bisanzwe ubwo tujye tubitegura mugabo ah, mu buryo si ikirenga amahera si ikirenga imisanzu iri kubaraba nk'umwaka uheze ubuye byarahindutse umwaka birahinduka ko yategurwa mu mwaka uheze ubuye si kuri kuyategurwa ni ukuvuga ubu hari ubukene bw'amahera murabona yuko ari iminsi mikuru je hariho utubazo naho twaba turi ko turatorerwa inyishu n'umuvugizi mugabo hari ikibazo cy'igitoro ibyo nabyo biri mu bituma amatika azimba ni ukuvuga ko n'abavaruguru baje kuyihimbariza imiryango y'ubujumbura biragorana icyo twasaba ni uko umuntu yabona yuko yiyungurutse nk'uko bikenewe ibitoro bikaboneka hanyuma ikindi y'ibintu byo gufungura byaradize umuntu yose uba nka leta agabanya hasi nk'amakori ku bifungwa byinjira mu gihugu bivuye nko hanze abantu bakabona kubaho neza baronka n'icyo bafungura twasaba ko cyane cyane ibintu by'ibiciro ko byanagabanuka bigahinduka kubera ibi byose nibaza ko bigira ingaruka mbi ko ukuntu akazi katagenda neza kugira ngo n'ibiciro kugira ngo n'umuntu aronse amahera afite agashobora kuronka ukuntu asuma uko aronse uburyo angana ko kose Eh, iby'igitoro biramaze iminsi n'abandi baramaze kubivuga mugabo naho nyine kibonetse tugashobora guhimbaza iminsi mikuru neza nabyo nyine tukibaza ko ababijejwe ariko barabitunganya Bamwe mu banyagihugu bo ya Gitega bavuga ko umunsi mukuru wa Noel ubasanze mu bukene ibiciro navyo byaraduze batibagiye n'ubukene bw'igitoro nivyo harabandi bavuga ko bawiteguriye kuri uwo mugwa mukuru wa politiki nka zirenga 50 n'impene zirenga 40 zikaba zabazwe mu mpera zindwi heze bamwe mu ndongozi z'amashengero bagahanura ko guhimbaza Noel atari kwambara kujya no kunywa ahubwo ngo ni ukwitunganya mu mutima Gerard nibigira bamwe mu banyagihugu bo mu ntara gitega bavuga ko ubukene barimwo iduga ry'ibiciro n'ibura ry’igituro byatumye badahimbaza noweli nk'uko babyifuza uno munsi ntabeshe nta munsi mukuru nateguye kubera ubukene buhari ubu no kubwira abana bagena ikibazo jya nta gitoro gihari mu kazi nkora nta kigenda ubu ni ingorane nta mahera ahari kubera uyu munsi ibyo ko ndabibona ni ingorane kubera ibintu byaraduze byose igitoro n'ubukene umuntu aba no kujya kuramutsa ab'iwabo muga kubera igitoro kiba cyaraduze aba ari hatari ari nke n'ibintu ibintu byose biba byaraduze n'abantu baca baduza ibintu kubera igitoro bakaba baboneyeho n'uruhushya rwo kuduza ibintu twebwe ikintu dusaba icya mbere na mbere igitoro nicyo kintu ari inkurikizi ya byose kubera abantu benshi baraduza ibintu kubera igitoro ariko rero pasiteri niyo nkuru inosa wo kuri katedrale yitiriwe umweranda ruka y'ishengero rya angirikane y'igitega avuga ko guhimbaza noweli atari kunywa kujya no kwambara ahubwo ngo ni gutunganya umutima noweli kubemera imana ni ukuvuga ivuka ry'umwami wacu yesu kirisito abantu benshi mbere harimo n'abakirisito barahimbaza noweli mu buryo butari bwo twari kwambara kwambika abana ariko ntawuze umunsi n'isaha tukabaho ubuzima rero twiteguriye kugaruka kwiwe kugira ngo azotujane muri bya bibanza yadutegurira mu ijuru muri iyo ntumbero yo gutunganya imitima amwe yo mu gisagara cya gitega nka paruwase yitiriwe umweranda François dasize yo muri karitsiye magarama hamwe na paruwase katolika yo muri karitsiye yoba n'ayandi mashengero yaratunganije kuri uwimana imisa ya noweli y'ijoro yarangiye mu bihe vy'isaha zitatu zishira isaha zine z'ijoro igitega Jean Bigira ku bwa radio isanganiro tukivuga Noel n'ibyo biciro tuvuga igitega tuje mu ntara ya Karusi bamwe mu banyagihugu bavuga ko iminsi mikuru irangiza umwaka ishitse ibiciro by'ibifungurwa bya bigeze ku rugero batari bwabone nk'umuceri birimira wagugwa munsi y'ibihumbi bibiri ubushikana ibihumbi bitatu n'amajana atandatu bati ifu y'imyumbati n'ubwa mbere igeze ku bihumbi bibiri ikarusi bati mbega ko noheli wari umunsi mukuru hanini w'abana ngo none ibyo abo bana bakeneye zaba imfungurwa ibyo banywa hamwe n'ibyo bambara nk'uko byahora cyo kimwe n'ibindi bisigaye biri ku biciro bihanitse uturorero batanga umuceri mwiza muri iki iki gihe kiro kimwe kigugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi bitanu uwo abanyagihugu basanzwe birimira ukagugwa ibihumbi bitatu ni mu gihe wahora ku bihumbi bibiri n'amajana atanu uwo nawo uva hanini mu gihugu cya Tanzania ukaba wahora ku bihumbi bitatu inyama zaraduze nazo nyene aho muri iki gihe ziko zigurishwa amafaranga ari hagati yumbi cumi na bine na cumi na bitanu mu gihe mu mwaka uheze zagugwa ibihumbi icenda mbese muri uyu mwaka abajeje intwaro bashira ikiro c'inyama ku mafaranga ibihumbi cumi na kimwe ariko ico giciro kikaba kitariko kirubahirizwa ifu y'imyumbati nayo nyene yaraduze ku rugero rw'amafaranga amajana atanu n'ayarenga aho mu mwaka uheze wayagugwa ikiro kimwe igihumbi nonubu igeze ku bihumbi bibiri ku bijyanye no kwambika abo bana abanyagihugu barashikiriza ko muri iki gihe impuzu zaduze cyane ati nk'iyahora ku bihumbi bitanu yisanga ku icumi yahora ku icumi usanga igeze ku bihumbi mirongo itatu ati rero ibyo gutegekanya impuzu n'ababyeyi bake muri iki gihe babyiyumvira abandi nabo ati nta mwimbo wabonetse ukwiye turabandanya n'ano makuru twabibagiye mu ngingo nkuru nkuru abakorera mu masoko bagiye kuzosinya amasezerano mashasha n’ikigobe BEA gitoza amakori n'amatagisi kubijanye bijanye n'amafaranga abadandaza barihira ibibanza bakoreramwo amasezerano basinye ubwa mbere afutwe niyo nyishu umushikiranganje w'ikigega ca leta yahaye abashinga amateka ku munsi wa gatanu hemezwa ibyahindutse mu nteguro y'amafaranga leta iri kirakoresha ngo hazokwisungwa igiciro cari cashinzwe n'amakomine canke canke ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura kigwizwe na kabiri nkuko byagiye byemezwa n'inama zihuza imigwi itandukanye ikorera muri ico gisata Odas niyo nzima akaba yanamenyesheje ko mu mafaranga azoba yatojwe Obert izotwara igice ikindikije kije mu makomune amakontra yaramaze gusinywa ubu aya makeya yatangwe gusinywa mu kwezi kw'icumi acafutwa azosubirirwa n'amasezerano mashasha azoza yisunze iribwirizwa rishasha ubu bazoca dushinga ibiciro byo gupanga ayo masoko twisunze yuko tuzofatira ku giciro cyahora cya cyashizeho na meri cyangwa na komine mugabo tukasha tukigwiza na kabiri kuko naho naho na kabiri kiguma ari igiciro gitoya cyane rero nayo mpamvu twaciye dushyiraho muri amandema hariho yuko aho gutanga cumi ku ijana nayo nyine agira nawe nshyiraho precision twaciye tugabana kabiri mirongo itanu ku ijana gume mu ikomine kuko yoba ari hafi nk'amwe bahora basanzwe baronka kera ni uvuga imbere y'ukwezi kw'indwi na mirongo itanu ku ijana acaja muri oberi ni uvuga icyo cya kabiri kigiyeho kandi rero ni inkingingo yo kumenyereza kugira ngo tumenyere iyo reforume twizera yuko rero ibiciro abenegihugu bishima bakora mu masoko hama bagaca bariha atakangonongono hanyuma mbere amafaranga asubira akaja mu makomine no muri meri byihuse eh, mbere twarashizemo yuko byo bija mu ngiro itegeko ritewa ku mukono hanyuma amasoko yubatswe na leta n'ayubatswe n'abadandaza icyo kibazo ntitwashatse kugivanga babona ko bwinshi bw'abanyeshure bicara nabi n'ubumenyi budashemeye mu bigisha bamwe bamwe ari zimwe mu ntambamyi zituma haba iryo tituka babishikirije ku munsi wa gatatu w'indwi yarayirangiye mu gihe umushikiranganje w'indero n'uw'inyubako bari abatumire mu nama nkenguza amateka umushikiranganje w'indero François Habyarimana yishuye ko bimwe mu bituma haba iryo tituka ari nk'intambara ya igihugu cagiye kiracamwo ariko akavuga ko intebe nazo ngo zibandanya zikogwa nubwo hakiri agahaze mireye kanyange Abo abakenguza amateka bafatira ku bukene bw'intebe ubumenyi buke n'inyigisho zitangwa haba mu mashuri mato mato eka no muri kaminuza mu gusigura ako kanovera k'inyigisho kagenda kagabanuka abakurikirana hafi ibibazo bijyanye n'akanovera ku bijyanye n'ubumenyi bw'abanyeshuri cyane cyane aba ecole secondaire n'abo muri kaminuza baridoga ko ubumenyi butera busubira inyuma naho leta idasiba kuryohora ibijyanye n'inyigisho kugira ngo bashikirize aktualize ku byerekeye ubumenyi ikibonekeza kandi kibabaje ni uko n'abigisha usanga ubumenyi bwabo budashemeye none gamushikiranganji muri ko mukora iki ko tubona ah, atarundi rukiza urwaruka rwacu ruziga atari kuronswa ubumenyi buhagije pour être euh, plus compétitif sur les chaires régionales et internationales tumaze igihe tubona ku marezo sosiyo birashobora kuba ari byo canke atari byo aho dusanga abana bicara hasi kandi bakiri bato ubona ko kazoza kabo kariyandanje kuko urabye imigongo yabo ukuntu vertebrale zirashobora kononekara aha umushikiranganji w'indero François Habyarimana yishura ko atawota ikosa ku wundi ngo ahubwo ibihe by'intambara Burundi bwaciyemwo byarakoze cyane kuri ico gisata c'indero les z'iyo ntambara twaciyemwo irya myaka cumi yose burya mu gisata c'indero ziracari perceptible ikindi uwo mushikiranganje avuga ni ubukene bw'ibikoresho mfasha nyigisho ngo bikenewe kugwizwa mu mashure ikindi gituma la karite igabanuka n'ibikoresho nyigisho urashobora kuba ufise umwigisha mwiza ukaba ufise sale do classe nziza n'intebe nziza ziri confortable mugabo ukaba udafise ibikoresho mfashanyigisho rero ico dukora ni uguhimiriza baba bo basahiriza leta buraca bugacana ayandi mu abigeme bakina umupira w'amaguru mu Burundi baracari bake kandi inkino z'abigeme niziraronka abazishigikira ni zimwe mu ntambamye zihanze higanwa cyo mu cicaro ca mbere mu mupira w'amaguru mu bigeme kugira ngo ivyo bibazo bitore umuti Yusuf Mose arongoye igisata kijejwe gutegura amahiganwa mwishiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB asaba leta gushiraho umugambi wo guteza imbere inkino z'abigeme mu Burundi Jean-Marie Vianney Ngenakumana kubura abagwizatunga bafata mu mugongo ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere mu mupira w'amaguru mu bigeme niyo ntambamyi nyamukuru ikunze kwibonekeza mu nteguro y'iryo higanwa Yusufu Mosi arongoye igisata kijeje gutunganya amahiganwa mu ishiramu ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB amenyesha ko ivyo birimo bituma iryo higanwa ritagira akanovera ico novuga ko ari intambamyi nuko gushika ubu e, tutararonka abantu dukorana nukuvuga sponsor canke partenaire commercial uburyo beza boshobora gutuma iri higanwa rikomera rikagira akanovera rikagira ingufu kuko hajya abakobwa igikenewe ni ukubaha inkino nyinshi nyinshi cyane bagakina kugira ngo bamenyere inkino zikomakomeye ico rero nico tukibuze ngaha iwacu bisaba rero yuko inkino tugenda turazikwiza hanyuma muri kino gihe inkino z'abigeme zitunganywa n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FB hakinwa ivyicaro bitatu ariko ngo muri kino gihe icicaro cya gatatu ngo kiracari icyo kugwaza gwaza kindi naco kikibuze ni uko e, inkino tukizifatira hejuru kuko gushika ubu dufise imigwi iri mu cyicaro cya mbere e, icicaro cya kabiri n’icya gatatu mugabe cya gatatu nacyo kiracari cyo kugwazagwaza ubu arongoye igisata kijejwe gutunganya amahiganwa muri FFB avuga ko hakiri n'intambamyi zo gutanguza inkino z'abigeme mu mashuri agasaba ko izo nkino zo kwijukirwa gutunganywa ivyo bufasha mu kuronka abakinyi bamenyereye inkino mpuzamakungu hari ikindi cicaro gikomeye cyane kandi duteza gukorerako ni igicaro cyo mu mashuri ni ukuvuga football scolaire abana b'abakobwa bisaba yuko batangura nabo nyene kumenya umupira bakawutera bakiri bato hagera rero niho bawukunda kandi niho banawumenyera bataratangura kuvyibuha murazi ko babyibuha cyane. kuva mu mashuri niho tuzoronka n'abakinyi beza bazokwinjira mu migwi bamaze kumenyera kandi bice bituma banamenyera hakiri kare inkino mpuzamakungu iyo abigeme badateguwe bakiri bato ngo nivyo bituma badashika kure mu gihe baba barose uburenganzira bwo guserukira igihugu mu nkino mpuzamakungu nk'uko bibandanya bisigurwa na Yusufu Mosi ko murabona naho tugerageza haracari hagahaze abana bacu bashitse iyo ohanze hari igihe bibagora kubera iki kubera yuko batashoboye kuronka ya myiteguro bakiri bato eh, ivyo rero nivyo tukibuze kugira umupira w'amaguru mu bigeme utera imbere mu Burundi uwo aramutswa igisata kijejwe gutunganya amahiganwa muri FFB asaba abo bose bafise uruhara mu bijanye n'inkino kuja hamwe bakagira urunani kugira barabire hamwe ivyokorwa mu guteza imbere inkino z'abigeme bisaba yuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rifatikanije n'abandi bashobora guteza umupira imbere mu gihugu nk'amasosiyete amashure ubushikiranganji bw'indero ubushikiranganji eh, bw'inkino twese tuje hamwe kugira ngo umupira w'amaguru wa mu bakobwa naho nyene ushobora gutera imbere ikindi asaba Yusuf Mosi cofasha mu guteza imbere umupira w'amaguru mu bigeme ngo nuko leta yoshiraho umugambi ujejwe iterambere ry'inkino z'abigeme mu Burundi jean marie vianney ngendakumana ni amakuru twari ko turabashikiriza aciye agarukira tubashimire mwebwe mwese mwayumvirije tubipfurize kandi noweli nziza kuba yemera murakoze